Va shuning uchun o'zining kitobida azaliy kitobida ko'p yod qildi. Va shunga targ'ib qildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo ismini so'zini ko'p ziyod qilishligi, targ'ib qilishligi o'zining muhabbatiga yo'l bo'lganligi uchun bo'lsa kerak vallohu alam. Shuning uchun ham biz bu sifatda Allohning kitobiga ergashib ko'p yod qilganligi uchun biz ham bu sifatda ko'p to'xtalib o'tamiz. Shuning uchun biz taqvo sifatining dunyo va oxiratning saodati shu sifatga bog'liq bo'lganligi uchun bu sifatni bayon qilishlikda Allohning dinidagi taqvoning tutgan o'rni va taqvoning mohiyati va uning haqiqati va taqvoga erish yo'llari deb uch qismga bo'lib hozirgi darsimizda inshaalloh agar vaqt musoada qilsa, Allohning dinidagi taqvo yo'li va taqvo mohiyati va uning haqiqati haqida bahs yuritamiz. Va shu sifatning agar tamomlashlik imkoniyati bo'lsa, tamomlaymiz, bo'lmasam keyingi darsimizda inshaalloh o'rganamiz. <clears throat> Qur'oni Karimda Estaizu billah ve laqad vassayna allazina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqulloh Sizlardan ilgarigi ahli kitoblarga va sizlarga Allohdan taqvo qilishligini vasiyat qildik deyapti Alloh taolo. Demak, taqvo sifati Alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natgan ummatning hammasiga bo'lgan to bashariyat tongidan tortib janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha shu kishiga shu payg'ambarlarning hammalariga ummatlari bilan birga bo'lgan vasiyat taqvo vasiyatidir shuning uchun har namozning jumada imom xatib avvalo o'ziga va boshqalarga taqvoga vasiyat qiladi Allohning kitobiga ergashib, xutbaning sunnatlaridan amal shuki, har bir kishini taqvoga avvalo o'zini va boshqalarni taqvoga vasiyat qilish. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalardan bittalari Zavidni ya Rasululloh, men safarga ketyapman, menga bir zodi rohila bering deganlarda Zavvadakallohu at-taqvo dedilar. Alloh sizga taqvoni zodirohila qilsin dedilar. Ya'ni safaringizda yemoq, ichmoq, boshqa narsani olishlikdan ko'ra taqvo zodirohilasini olishlik afzal ekanligi. Mana bu sifatni olganingizdan keyin va man yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allohdan taqvo qilgan odamni gumon qilmagan joydan Alloh unga rizq beradi. Demak, bir kishi o'zi bilan safarga ketayotgan vaqtida taqvo zodirohilasini olsa, u boshqa narsa haqida o'ylamasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu ta'limni ummatga berdilar. Va shun bilan birga haj safarida ketayotgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo hajda fisq, fujur va pahs so'zlarni gapirmaslikka vasiyat qilgandan keyin va tazawwadu fa inna khayraz zat at-taqva. Zodirohil olinglar. Ya'ni yemoq, ichmoq va hokazo olinglar. Zodirohilalarning eng yaxshisi taqvodir, deyapti. Va kiyimlarning ichida ham Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi narsa kiyimlarni bayonida o'zinglarni eng ziynatlik libosinglarni masjidinglarda ya'ni namozda kiyinglar deyishga buyurish buyurishlik bilan birga hamma libosdan bo'lgan oliy libosni bayon qilyapti ya bani adam xuzu zinatakum inda kulli masjid alloh subhanahu va taolo o'zi inson avlodiga avratini to'sadigan libosni berganligini minnat qilib Alloh subhanahu va taolo sizlarga o'z butun ayb o'rninglarni bekitadigan libosni berdi. Yuvari sawatikum varisha va libasut taqva zalika khayr. Bu liboslarning hammasining ichida taqvo libosi hammasidan yaxshiroqdir. sanati solihinlarning hammalari shu libos bilan faxrlanishdilar va shun bilan ibratlanishdilar. Hasan basriy rahimahulloh bir qabrni oldidan qabriston oldidan o'tib ketayotganlarida bir ayolni ko'rdilarda u nihoyatda bir yangi bir libos kiyib olgan edi. Qabristonda bunday yangi libos bilan yig'lab turganligini ko'rib, ajablandilarda aytdilarki, bu yig'lab turishing bir xato bo'lsa, bu libos bilan turishing ikkinchi xato dedi. U ayol aytdiki, qabrda yotgan meni kuyovim bo'ladi dedi. To'g'ri shunga sabrsizlik bilan keldim, shuning uchun yig'layapman. Ammo bu libosni kiyishligimning sababi bu kuyovim meni shu libos bilan ko'rishligini yaxshi ko'rardi. Shu libosimni kiyib keldim dedi. Hasan Basriy ibratdan behush bo'lib Shularga kelgandan keyin yonidagi kishilar so'raganlarda aytdilarki, bu bir o'lik o'zining Habibini oldiga Habibi yaxshi ko'rgan libosni kiyib borishlikni yaxshi ko'radi-yu, men nima uchun abadiy, azaliy tirik bo'lgan Habib Parvardigorning huzuriga eng yaxshi ko'rgan taqvo libosini kiyib bormayman deb ibratlandim degan ekan. hammalari mana shunday bo'lishganlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning kitobiga bir murojaat qilar ekanmiz. Eng ko'p zikr qilingan kalima birodarlar taqvo kalimasidir. Biz ba'zi o'rinlarga to'xtab o'tamiz xolos. Chunki nihoyatda uzoq vaqtni biz egallab qolamiz. Musa salomga وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون Musa alayhisalomga Alloh nido qildi. Fir'avnni qavmini oldiga boring deb taqvo qilmaysizmi ular deb e'lon qilishlikka buyurdi. Nuh alayhisalomni mazmunlarini aytib ketamiz. Nuh alayhisalom xalqqa qarab ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar. Oz qabilasi payg'ambarlarni inkor qildi. Hud alayhissalom payg'ambar edilar Od qabilasiga. Ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb nasihat qildilar. Lut alayhissalom ham qavmlariga ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Shuayb alayhissalom ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Ilyos alayhissalom va inna ilyasa laminal mursalin iz qala liqaumihi ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana u kishiga nozil bo'lgan Qur'oni Karimda tamomiy insonlarni xitob qilib ya ayyuhan nasu abudu robbakumulladzi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun sizlarni va sizlardan ilgarigilarni yaratgan Rabbilar taqvo qilishlik uchun yaratdi dedi. Xullas ro'zani farz qilingan oyatda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ro'zani Ramazon sharifning farz bo'lishligi ham o'zimizda taqvo sifatini hosil qilishligimiz uchun. Alloh subhanahu va taolo oyatlarini bayon qilishlik kadalika yubayyinullohu ayatihi linnas la'allahum yattaqun taqvo qilishlik uchun. Nuh alayhisalom fattaqulloha va atiun Allohdan taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar dedilar. Har bir oyatni, har bir surani qaralsa, taqvo sifati Muhammad alayhissalom iymon keltirgan kishilarga xitob qildi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa va la tamutunna illa va antum muslimun." Haqiqiy taqvo qilishlikka buyurdilar. Alloh subhanahu va taolo taqvoni o'zini huzuridagi eng mukarramlik o'lchovi qilib qo'ydi. Allohning huzurida eng mukarram odam eng taqvolik kishi dedi. inna akramakum indallohi atqakum. Odamlar huzurida davlatman kishi hurmatli bo'lishi mumkin. Odamlar huzurida qaddi qomati kelishgan odam hurmatli bo'lishligi mumkin. Odamlar ichida eng zolim, maras odam ham hurmatli bo'lishi mumkin. Qo'rqqandan odamlar hurmat qilaveradi. Lekin Allohning huzurida faqat xoh davlatman bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, xoh olim bo'lsin, xoh omi bo'lsin, xoh hofizi Qur'on bo'lsin, xoh hofizi Qur'on bo'lmasin, taqvolik bo'lsa eng mukarram Alloh subhanahu va taoloning huzurida shu kishi bo'ladi. Qorilar emas, olimlar emas, dunyodorlar emas, to'ralar emas, yo'inki boshqa qaddi qomatliklar emas, hech kim emas. Allohning huzurida eng mukarram bo'lgan kishi Allohdan eng taqvo qiluvchi kishidir. Alloh o'zining do'stlari taqvoliklar, taqvoli kishilar ekanligini aytdi. In awliya'uhu illal muttaqun. Allohning do'stlari faqat taqvoli kishilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining do'stlariga qo'rquv, g'amginlik yo'q ekanligini qiyomat kuni e'lon qilib, "Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun." Allohni do'stlariga qo'rquv ham yo'q, g'amginlik ham yo'q. Allazina amanu va kanu yattaqun. Kimlar ular? Iymon sifatiga ega bo'lib, taqvo sifatiga ega bo'lganlar. Hatto amal muttaqin, taqvolik kishidangina maqbul bo'ladi, birodarlar. Innamo arab tilini bilgan kishilar mana hasr ma'nosi biladi. Alloh faqat muttaqillardangina amalni qabul qiladi. Hatto Qur'oni Karimni avvaldan tortib oxirigacha o'qigan kishi agar taqvo sifati bo'lsa foydalanmaydi. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Qur'on muttaqillarga eslatmadir. bayanu hudan lil muttaqin. qur'oni karim bayon va hidoyat va maizadir kimga muttaqillarga qur'oni karimning birinchi sura sura baqara bo'lsa sura fotihadan keyingi sura avvalida alif lam mim zalikal kitabu la rayba fih lil muttaqin nomi taxsis bilan Bu Qur'on faqat Allohdan qo'rqqan taqvolik kishilargagina hidoyat. Xullas taqvo asosiga qurilmagan har qanday amal jahannam sari egasini yiqitib olib boraveradi. Astaizu billah afaman assasa bunyanahu ala taqva minallohi va ridvanin khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Alloh tarafidan taqvo va rizolik asosiga asoslantirgan odamni ishi to'g'ri, yaxshimi yoyinki ishini jahannam chukurining qirg'og'iga asoslantirgan odamning ishi to'g'ri, yaxshimi? deb boshqa ishni jahannam jarining labiga olib borayotgan ish deb e'tibor qilyapti Alloh taolo. Iqtisodiy qulaylikni vujudga keltirishlikni ham Alloh subhanahu va taolo ummatdagi taqvo asosiga quryapti. Agar iqtisodiy qulaylik odamlarningga zulm qilib mollarni tortib olishlik asosiga qurilgan bo'lganda moli davlatni ko'paytirishlikka.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 Alloh o'zini birgaligini ham taqvoli kishilar bilan birga ekanligini e'lon qildi. Va'lamu annalloha ma'al muttaqin. Oqibat o'rtada har xil voqealar bo'laveradi. Goho bir botil ham yengib turganga o'xshaveradi. Lekin ko'p darsimizda aytganmiz, botilni ko'rkam bo'lib borishligi ishib borayotgan tufakka o'xshaydi. nodon odam tufayli ishib borganligini yo'g'onlashayotganligini xursand bo'laveradi lekin u halokatga yaqinlashib boraveradi davlatmanlarga va'da qilmadi yo qaddi qomatli kishilarga va'da qilmadi yo erkaklarga va'da qilinmadi yo ayollarga va'da qilinmadi yoyinki hofizi qur'onlarga va'da qilinmadi yoyinki amal qilgan amal qilgan deb aytishimiz olimlarni o'zigagina va'da qilinmadi balki taqvo sifatini ega bo'lgan kishilarga va'da qildi زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة kofirlarga hayoti dunyo ziynatli qilib ko'rsatildi hamma hayotini faqat shu hayot deb bag'ishlab yashaydi Hatto shu hayoti dunyoni qo'lga kelish yo'lida odamni o'ldirishlikdan toymaydi. Mo'minlarni masxara qiladi. Mo'minlarni masxara qiladiki, bular mol davlat topishda o'rniga namoz o'qib vaqtlarini o'tkazyapti deyshadi. Mol davlat topishda o'rniga roza tutib yurishibdi deydi. Mol davlatni qadriga yetmasdan qirqdan bir zakotini berib yuribdi deb masxara qiladi mana nodonlarni qarang deydi ana alloh subhanahu va taolo bu narsaga ajablanishimiz ham kerak emas kofirmi albatta shunday bo'lmoqligi kerak kofirmi u zakot degan narsani bersa bermaydigan bo'lishi kerak bu hayoti dunyo kofirlarga ziynatli qilib ko'rsatilgan Birodarlar, ming afsuslar bo'lsinki, mana bu kofirlardagi shior bizga o'tib bormoqda hozir. Bizda ham Allohning yo'lida biror bir narsa o'zimiz qila olmasak ham mo'minlarni bir ozgina dunyoda yo kami biroz shunday bo'lib qolsa, ularning ba'zi masxara qilayotgan odamlarimizni bir tekshirib ko'rsak, dunyoda kamroq xolos birodarlar. Mana bu kofirlarni shiorida bizga o'tib borayotgani. Shunga uchun hushyor bo'lmoqligimiz kerak. Alloh bu yerda aytyaptiki, taqvo qilgan kishilar ulardan balatda qiyomat kunida deyapti. Innal muttaqina fi jannatin uyun. Taqvoli kishilar bitta jannatda emas, jannatin ko'p jannatlarda, bo'lib bog'larda, bo'lib ham oxiratda uyunin chashmalarda bo'yinida Axizina ma atahum robbuhum Rabbilari bergan narsani ushlashgan holatda. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Buni sababi ular dunyoda ular muhsin, ya'ni Allohni ko'rib turgandek hayotlarda Allohga ibodat qilib o'tishganlar. Innal muttaqina fi maqamin amin. Tashvish, qo'rquv, g'am-g'ussa bo'lib turgan vaqtda muttaqillar xotirjam joyda qiyomat kuni. Innal muttaqina fi jannatin va nahar. Bog'lar va anhorlar bo'yida. Innal muttaqina mafazan va hadaiqa va a'naba. Muttaqillarga mafaz, ya'ni najot o'rni. Ular juda xotirjam o'rinda, keng xotirjam o'rinlarda va hadika bu atrofi ihota qilingan bog'larda. Ularga hozirlab qo'yilgan va hamda uzumlar uzum bog'lari hozirlab qo'yilgan. Innal muttaqina fi zilalin va Allohdan qo'rqgan kishilar soyalar va chashmalar bo'yida. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo sifatini nihoyat darajada o'zining kitobida ko'p yod qildi va taqvo sifatida bo'lgan kishilarga hamma yaxshilikni va'da qildi. Lekin taqvo sifati Alloh subhanahu va taoloni yo'lida ko'p harakat qilgan kishilarni ekanligini Qur'oni Karimda qiynalib din yo'lida qiynalib yurgan kishilarni shularni yod qildi. Va jannatga kirishlikni din yo'lida qiynalishlik vujudga kelmasdan turib, gumon qilasizlarmi bu qiziq ish deb yod qildi. Am hasibatum an tadkhulul jannah jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi? Valamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum sizlardan ilgarigilarga hali boshlariga yetgan narsalar yetmasdan turib. Massathumul ba'sa va darrau ularga ham jasadlariga ko'p zararlar yetib, ham mollariga ko'p zararlar yetib, va zilzilalanib qolishdiki, endi biz hamma tomondan mag'lub bo'lib qolamiz shekilli, bog'li davlatdan ajralyapmiz va jasadlarimizda nuqsonlar bo'lyapti deb shunchalik zilzilalanishdiki, hadek kishilar iymoni tog'ga o'xshagan mustahkam bo'lgan kishilar ham zilzilalanishdi. Hatto yaqular rasul payg'ambarki Alloh tarafidan vahiy bilan bog'lanib turgan payg'ambar ham allazina amanu ma'ahu shu payg'ambar bilan birga bo'lgan kishilar ham mata nasrulloh Xudoni yordami qachon bo'lar ekan deydigan darajada holatga borguncha Allohning yordami kelmay turdi. Chunki muttaqillar Allohdan qo'rqar kishilar albatta imtihon bosqichini bosib o'tishlari shartdir. Bu imtihonda muvaffaqiyatga erishib chiqqan bo'lishlari shartdir. Chunki ular kelajakda Allohning amonati yuklanadigan kishilar bo'lganligi uchun taqvo sifatiga ega bo'lmasdan turib, Alloh subhanahu va taolo ularni amin kishilar, amonatli kishilar deb atamadi. Biz shu o'rin bilan taqvo mohiyati haqidagi bo'lgan bahsimizga ko'chamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan bizlarga taqvo haqida ba'zi bir yo'llanmalar berilganki, bu taqvo nima? At-taqvo ha huna dedilar. Savol qilinganlarda. At-taqvo ha huna, at-taqvo ha huna deb uch marta aytdilar. Va o'zlarining ko'ksilariga ishora qildilar. Ya'ni taqvoning qalbda ekanligiga ishora qildilar. Inna fil jasadi la muzghatan idha saluhat saluha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalb. Jasadda bir parcha go'sht borki dedilar, agar o'nglansa tamomiy jasad o'nglanadi dedilar. Agar buzilsa tamomiy jasad buziladi, sasiydi dedilar. Bu jasad bu bir parcha go'sht qalb dedilar. Shuning uchun biz taqvo mohiyatini o'rgangan vaqtimizda har bir amalning zohiriy ko'rinishiga mustasno suratlarda biz tamoman taqvo dilda deb o'zimizni amalimizni nima qilib yursak yuraverishligimiz emas qilayotgan amalimiz avvalo shariatga muvofiq bo'lgandan keyin zohirda bu narsaning qabul qabul bo'lishligi endi qalbimizdagi taqvoga bog'lanadi ammo zohirda shariatga muvofiq amal bo'lmasdan turib dilimda taqvo degan gap bu o'tmaydi birodarlar avval amal shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak shariatga muvofiq bo'lgandan keyin endi bu amalning zohiri e'tibor bo'lmaydi avval topilgandan keyin takror aytamiz shundan keyin biz uning taqvo bilan qilishligimiz bilan olloh taqvolik kishilardangina qabul qiladi degan oyatni endi biz tushunamiz. Birinchi Alloh subhanahu va taolo biz taqvoning mohiyati, haqiqatini bilishligimiz uchun o'zining kitobida muttaqillarni qanday sifatlar bilan sifatladi. Mana bu narsaga diqqat bermoqligimiz kerak. Bu sifatlarni tekshirishimiz kerak. Birinchi sura Baqarada Astaizu billah Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin muttaqillarga Qur'oni Karim hidoyat degandan keyin Alloh taolo bu muttaqillarning sifatini bayon qildi. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salah va mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ya'ni g'aybga iymon keltiruvchi kishilar ekanligini biz taqvo sifatlarining ba'zi ta'riflarini aytib o'tamiz. Birinchi, shu oyatni avvalda keltirilgan g'aybga iymon va namoz va infoq. Infoq deganda zakot albatta kiradi va innalil mali haqqan g'oyra zakah ham kiradi. Molni zakotdan boshqa haqqi bor. Zakotdan boshqa haqqi ham infoqqa kiradi. Ittiba'ul Qur'an, Qur'onga ergashishlik. Mana bu muttaqillarning birinchi tarifidir. Qur'oni Karimda kelgan. Demak, g'aybga iymon keltirishimiz kerak. Ko'zimiz ko'rmagan Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda xabar bergan g'aybga iymon keltirmoqligimiz kerak. Biz mana shu g'aybga bo'lgan iymon bilan kofirlar va hayvonlardan farq qilamiz. Kofirlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Hayvonlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Mu'minlar ko'rgan narsalariga va Alloh xabar bergan, ko'rmagan olamga ham iymon keltiradi. Namoz Namoz bu qayerda Alloh taolo iymonni zikri bo'lgan bo'lsa, namozni shart qilgan. Namoz o'qimasdan turib, taqvo sifatini bo'yini ham hidga olmaydi odam. Infoq Alloh yo'lida infoq tabiatida bo'lishi kerak. Birinchi zakot. Zakot bermasdan turib har qancha molini sarf qilgan bo'lsa, biz uni mutlaqo hayotida infoq qilmagan odam deb bilamiz. zakot bergandan keyin infoq sifati qalbida muhtojlarni ko'rganda bu mehr mana bu narsa paydo bo'lishligi kerak birodarlar bu taqvolik kishilarning sifatidir alloh taolo buni shart qildi ba'zi kishilar borki juda katta sifatli namozlarni chiroyli o'qishadi va hokazo g'aybga iymon keltirishadilaru infoq sifati moliyaviy infoq topilmaydi ularda yoyinki moliyaviy infoq bo'lsa qur'onga ergashishlik sifati topilmaydi Rabbimiz shu haqda nima degan narsa deb istamaydi. Bu muttaqillarning birinchi sifati. Bunga ba'zi bir hadislarni keltiramizki, g'aybi iymon bo'lishlik haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Bayhaqiy rivoyat qiladilarki, "Ya Rasululloh, mal iymon iymon nima?" deganlarda qola al-ixlos, ixlos dedilar. Ya'ni faqat amalni Allohning rizosi uchun qilishlik. Ba'zi vaqtlarda so'radilarki, iymon nima? deganlarda javobiga aytdilarki, Alloh ayyakun Allohu va rasuluhu ahabba ilayka mimma siwahuma. Senga Alloh rasuli boshqa hamma narsadan suyimli bo'lishligi iymon dedilar. Ba'zi o'rinlarda iymon nima deb so'ralganda Man ahabba Alloha, man ahabba lillah va abghada lillah va mana'a lillah faqad istakbala al-iymon. Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bermasa, mana bu iymon dedilar. Bizda yaxshi ko'rish sifati ko'pchiligimizda topilamiz. Muloyimlik bilan mashhur bo'lgan kishilarda. Kimga bo'lsa munofiqmi, kazzobmi, o'g'rimi, kofirmi, mushrikmi, mu'minmi farq qilmasdan yaxshi ko'radiganlar bor. Bu iymon emas, birodarlar. Iymon Alloh uchun yaxshi ko'rish, Allohning do'sti, Allohning buyrug'ini qilyapti deb yaxshi ko'rishlik bu iymon. Lekin bunga qo'shilib Alloh uchun yomon ko'rish ham bo'lish kerak. Alloh uchun yomon ko'rishlik Allohning buyrug'ini qilmaganligi uchun yomon ko'rish. Ba'zi kishilarda bu sifat topiladi. Ba'zi kishilarda infoq bu yerda hadis sharifda Alloh uchun bersa degan joyda zikr qilinmayapti. Ko'p odamlarda infoq sifati ham topiladi. Ba'zi kishilarimiz borki, juda ko'p muhtojlarni ko'rganda qalblari eriydi, beradi, juda muhtoj o'rinlarga beradi. Hammaga beraveradi, molini sochib yuborgan. Buni biz eng ulug' odam deymiz. Bu yerda iymonning sharti bo'lganda, iymonning komil bo'lishi uchun Alloh uchun bermaydigan sifat ham bo'lishi kerak. Masalan, molim yo'q desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Molim bor, lekin senga bersam, xilof shar shariatga xilof bo'lgan joyga sarf qilasan. Senga bersam, mast qiluvchi ichimlik yo shariatga xilof yoki musiqa kerakli keraksiz o'rinlarga shariat man qilgan o'rinlarga ishlatasan. Buning uchun men bera olmayman deydigan narsa iymonni komil qilishlikdir. Bu hammada topilmaydi. Bunda iymon bo'lish kerak. Farzandingiz talab qilib turibdi sizdan. farzandingiz yoyinki qarindoshingiz malomat bo'ladi sizga bermasa bu baxil degan nomlarni yelkangizga olishingiz kerak olloh uchun berolmaslik ham olloh uchun bermaslik ham iymonni komil bo'lishiga sabab bo'ladi iymon shunday dedilar abu hurayra roziyallohu anhu mana hadislarda mashhur bo'lsa ham o'rnida kelganlik bizga kerak bo'lgani uchun al imanu bib'un va sab'una shoba alaha qawlu la ilaha illalloh va adnaha imatatul adha anil va wal haya shu'batun min al iman iymon nishta ham bo'lak bo'lsa eng olisi la ilaha illalloh va eng kichkina iymon daraxtining eng katta tanasi la ilaha illalloh bo'lsa kichkina shoxchalari eng kichkinasi musulmonlarning yo'lidan ozorni olib tashlashlik. Bu yo'ldagi narsalarni tozalashlik iymondan deb bu yerda hadis sharifda umumiy kelyapti. Ba'zi joylarda anfarikil muslimin musulmonlarning yo'lidan. Faqat musulmonlarning yo'lidan tozalashlik. Ba'zi odamlarimiz borki, shu narsani bir biz mukammal tushunmoqligimiz kerak. Tozalashlik iymondan demaylik. Masalan, dinsiz bunday bo'lgandan keyin tozalashlik iymonda deb aralashtirmaylik. Musulmonlarning yo'lini pokiza qilishlik iymondan deylik. Hayo iymonning bir bo'lagidir. Ya'ni iymonning asosiy shoxlardan, shoxchalardan bittasi hayo dedilar. Hayosi bo'lgan kishini hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haq narsadan ham hayo qilib turgan o kishilarni ba'zilarda ba'zi o'rinlarda maqtadilar. Misol qilib aytsak, bir kishi ochidilar, Shunday ketayotganlarda yo'lda bir yeydigan narsani turganligini ko'rdilar. Shuni shunda endi olib turuvdilar, bir kishi kelib qoldi. Shu hijolat bo'lib haligi narsani qo'yib shuna uni qattiq gapirib, "Nima sen meni ko'rib o'zgaryapsan, o'zgarmasliging kerak. Haq bo'lgandan keyin olib shu ishni qilaver" degan mazmunda bir necha so'z so'zlayotganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib qoldilar. Qo'y dedilar. Hayo ham iymondan dedilar. Inson bir narsani hech kim ko'rmay turgan vaqtida masalan aytaylik shoshilib bemalol ovqatlanishligi mumkin yolg'iz holatda lekin birov bo'lganda sal tortinibroq ovqatlanishligi mumkin lekin bu narsa hayodan bu ham iymondan deymiz bu narsa agarki birovni oldidan tortinmasdan o'tirishligi kerak edi o'zi birovni rioyasi boshqa uchun och bo'lgandagi bemalol yeyishlik uni hech malomati yo'q edi lekin bir sal tortinchalik bo'lishlik ham iymondan dedilar infoq ittiboil qur'on dedi, qur'onga ergashishlik bu narsalar hammasi iymonning bo'laklaridan dedi. ikkinchi ta'rifimizda alloh subhanahu va taolo mana sura baqara oyatlarida laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib avval baytul muqaddasga qarab namoz o'qilardi keyin alloh subhanahu va taolo Ka'batullohga burilishlikka rasulini buyurdi sallallohu alayhi vasallam. Ana shundan keyin yuzni burishlik u yoqqa bu yoqqa degan haqda munozaralar ketganda bu yaxshilik faqat yuzni Quddusga qarab namoz o'qish yoyinki mag'ribga qarab qo'yishlikni o'zi emas. Lekin bir yaxshilik qaysi? Man amana billahi yawmil oxiri والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين آية من نازل bo'lib oxirida shu sifatlarni qilgan kishilar sodiq kishilar va muttaqiylar deb alloh taolo yod qildi allohga bo'lgan iymon qiyomat kuniga bo'lgan iymon farishtalarga bo'lgan iymon Allohning kitoblariga, kitobiga bo'lgan iymon va payg'ambarlarning hammasiga bo'lgan iymon mana bu yaxshilik va molni yaxshi ko'rib turib berishlik molni yaxshi ko'rib turib berish degani molga muhtoj bo'lib turib berish o'zidan oshib qolganini berish emas molni taqvo nima o'zingizga kerak bo'lib turib yaxshi ko'rib turgan holatda shu narsani berolashlik bu taqvodir bu bizlarda oshib qolgan narsani berishlik o'zi shu ham katta ishi bo'lib qolgan Kimga bu yana? Mol birinchi yaxshi ko'rgan muhtoj kimlarga? Zavil qurba, qarindoshlarga, val yatama, yetimlarga, val masakin, miskinlarga. Miskin bilan faqirni farqi, faqir zakotga qodir emas kishi. Miskin bo'lsa-chi, bir kunlik taomdan boshqa ovqati yo'q. Masailin so'rovchi kishilarga va firriqob qullarni ozod qilishlikka va namozni barpo qilish. Qur'oni Karim doim namozni barpo qilishlikni, o'qishlikni o'zini emas, namozni barpo qilishlikni doim zikr qiladi. Biz masalalarni bo'lak qilib tushunmasligimiz kerak. Falonchilar ham juda yaxshi ekanda yetimlarga qarayapti deb qo'yadi. Lekin namozni barpo qilish shart, taqvo sifatini bo'lishligi uchun. Zakotni berish va ahdlariga ahdlashganda vafodor bo'lgan kishilar jasadlariga zarar tushganda sabr qilolmagan kishilar, mollariga zarar yetganda sabr qilolmagan kishilar vahinal bas ikkovida ham sabr bo'lishi mumkin. Vahinal bas Alloh uchun bo'lgan jihodda ham sabr qilolmagan kishilar. Uchov sabrni jasaddagi baloga sabr qilish, molga yetgan musibatga sabr qilish va hamda uchinchisi bu uchov sifat har kimda topilavermaydi, birodarlar. Ana taqvo sifatiga bo'lgan sifatlar haqiqiy sodiqlar shular va haqiqiy taqvodorlar shulardir. Shu haqda biz bir qisman to'xtalib o'tamiz. Avvalgi sifatlarda bir bayon qilgan bo'ldik, molni yaxshi ko'rib turib berish haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inna fil mali haqqan siva zakot. Zakotdan boshqa molni haqqi bor dedilar. qisqa qisqa aytamiz. Abu Talha Madinadagi ansorlarning eng katta badavlati edi. Xurmozor bog'i eng xurmosi ko'p kishi edilar. U kishiga eng yaxshi bo'lgan moli Biri hadishadi. Ha qudug'i deb atalgan bo'stonlari bor edi. Masjidil Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarab turardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiganlardan keyin kirib, suvlardan ichib, nihoyatda suvlari shirin edi, shuning uchun ham Abu Talhaga eng suyumlik mol edi. Oyat karima lan tanalul birra hatta tuhibbu tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxshilikka yeta olmaysizlar, hatto o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsani bera olmasanglar, hargiz yeta olmaysizlar. Demak, biz yaxshilik taqvoga hargiz yeta olmaymiz, eng yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh yo'lida bera olmaymiz. Robbil alamin aytayapti. Lan kalimasi bilan hargiz yetolmaysizlar deyapti. Abu Talha shu oyat tushganda oyatlar musulmonlarga shunday ta'sir qilardi. Alloh Qur'onda shunday deyapti dedilar. Mening yaxshi ko'rgan narsam beriha dedilar. Allohning yo'lida sadaqot. Men buni yaxshiligini endi Allohning huzurida ko'rishni xohlayman dedilar. Alloh ko'rsatgan o'ringa qo'ying dedilar. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bah zalika malun rabih dedilar. Hay hay deb qo'yamiz biz masalan. Bah bah dedilar. Hay hay dedilar. Bu juda bir foyda qiladigan mol bo'ldi dedilar. Va aytdilarki, men qarindoshlaringizga bo'lib berishingizni xohlayman dedilar. Ba'zi rivoyatlar bor, qarindoshlarga, amakilarning o'g'illariga bo'lib bergan ekanlar. Hozir endi bu bir ajib eshitilishligi mumkin. Nahotki odam ham amakisini o'g'liga ham bo'lib beradimi? Ota-onalariga bera olmayotgan narsani amakisini o'g'liga bo'lib beradimi deb hajab eshitilishligi mumkin. Qarindosh va amakilarning o'g'illari bir vaqtlarda insonlarning o'rtasida shuncha qadrli bo'lganligiga ishonaveringlar. Bunday moddiy falsafalar bo'lmagan vaqtda islom o'zining ruhi bilan qalblarga kirganda shunday davrlar bo'lgan. Mana bu narsa ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, bu taqsim qilingan bo'lakning bir qismini ba'zi kishilar sotib olganda 800 ming dirham degan degan gaplar bor birodarlar. Nechi kishiga taqsim qilingan bo'lsa, shu bir qismini taqsim qilingan joyda sotilganda degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Biz dunyoda bu narsani aytib o'tishimiz kerak. Tasaddaqna ya ma'sharan nisa, walau min hulyikunna. Ey ayollar jamoasi dedilar. Taqinchoq zinatinglardan bo'lsa ham Allohning yo'lida sadaqa qilinglar dedilar. Ya'ni bu boshqa narsa bo'lmasdan shu taqinchoq. Ya'ni ayol kishida hamma narsadan mahrum bo'lsa ham taqinchoq qoladi. Bu narsa ayollik tabiatiga Bu muvofiq. Lekin islom shu narsani unga ziynatlanishlikni yaxshi deydi. Shun bilan birga shunga qul bo'lib qolmaslikni ham targ'ib qiladi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning ayollari kuyovlariga aytdilarki, siz juda xafif qo'lingiz yengil, ya'ni juda kambag'alsiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sadaqaga buyuryaptilar. So'rangchi, agar men shuni sizga sadaqa qilib, sizni ehtiyojotlaringizga sarf qilsam, shu ziynatimni ayol kishi kuyoviga aytyapti. so'ng shu agar sadaqotga o'tsa beraman, bo'lmasam boshqalarga beraman dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, o'zing borib so'ragin degan ekanlar. Men buni so'ramayman degan ekan. Bordim dedilar. Ansorlardan buyurilishlik bilan amal joriy bo'lganligi ansorlarning ayollari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujralarini eshigini tagida turgan ekanlar ba'zi ehtiyojotlarni so'rashlik uchun ularni hojat surishtirsam meni hojatim ekan ularni kuyovi ham kambag'al bo'lganligi uchun shuni bersak bo'ladimi deganlar ekan boshqalar bo'lsa berib bo'lgan ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasallamga haybat tashlangan kishi edilar haybatli edilar bilol habashiy chiqib qoldilar Shunda aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga boringda darvoza tagida ikkita ayol sizdan shu narsani so'rashyapti shu masalani. Ammo kuyovlariga bersinmi yo boshqa yetimlarga bersinmi? Kuyovlari nihoyatda kambag'al bo'lgan. Bu bir hiyla yo boshqa emas, birodarlar. Avvalo o'zi ayol kishining kuyoviga o'zini narsasini berib tashlashligan bu ancha murakkab masala bu. Hayotda bir takrorlanmaydigan bu Yo'q narsa bu. Shunda kimligimizni aytmang dedilar. Bilol Habashiy so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim dedilar? Ansorlardan bir ayol va yana Zaynab dedilar. Qaysi Zaynab dedilar? Abdulloh ibn Mas'udning ayollari. U ikkoviga ham ikkita ajr bo'ladi. Yaqinlik, qarindosh, ya'ni o'zining kuyovi bo'lganlik ajri va yana sadaqot ajri bo'ladi dedilar. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar zakoti ayolning zakoti bo'lsa, moli davlati bo'lsa, kiyovi kambag'al bo'lsa, bersa bo'ladimi, yo'qmi degan savolga kiyovi ayoliga zakot bersa mutlaqo bo'lmaydi. Chunki u nafaqa lozim. Lekin ayolning moli ko'p bo'lib, mustaqil moli bo'lib, kiyoviga bersa bo'ladimi, bo'lmaydida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zilari bo'ladi deshganlar. Ammo kiyovi ayoliga berishligi muttafaqun alay bo'lmaydi. ayol bu kuyovga berishligi muxtalafun fihi ba'zilarning fikrlarida bo'ladi. Xullas biz hozirgi aytilgan infoq haqida gapirib o'tdik. Molni yaxshi ko'rib turib berish degani dunyoda taqinchoq ayolga yaxshi ko'rilgandaqa yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi. Mana bu narsani berolmagan jamiyatda yashayotgan kishilar bu baxtli jamiyat bu. Chunki bu jamiyat qalbida buxullik yo'q bo'lgan jamiyatdir. Xullas yaqinlar, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga va so'rovchi kishilarga va bu qullarga ahdlarga vafo qilishlik ahdlarga vafo qilishlikda mana sahobalar nihoyat darajada bunga ko'p amal qilishdilar. Birinchi inson Allohga bo'lgan ahdiga vafo qilishlik kerak. Bu Alloh bilan banda o'rtasidagi iymon ahdidir. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodat ahdida boshqani sharik qilmaslik ahdidir. Bu shirk qilishlik Alloh bilan banda o'zining o'rtasidagi eng katta ahdga xiyonat qilishlikdir. Alloh mengagina ibodat qilinglar desa, bu ibodatni Allohga ham qilib, boshqaga ham qilib ketishligi bu nihoyat darajada bu ahdga xoinlikdir. Wal mufuna bi ahdihim was fil ba'sa'i wad-darra qiyinchiliklarda sabr qilish, jasadidagi ochlikka sabr qilish sahobalarda mashhur bo'lgan. Utbat ibn G'azvon rivoyat qiladilarki, لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bilan men yettinchi musulmon bo'lgan edim وما لنا طعام bizga hech qanday ovqat yo'q edi illa varaqul habla bir daraxtni bargi bor edi xolos hatto qarihat ashdaquna mulklarimiz yaralanib shilinib ketdi barfni chaynab yeyishlikdan majbur bo'lib bu samur daraxtini mevasini habla deyiladi shuni po'stlog'i qolgan edi abdulloh ibn abbosdan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاغيا لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير haydarpay kechalarini kechini o'tkazardilar ahllari ham Ya'ni och bo'lgan holatda, qorinlarini shunday ushagan holatda bir kechqurungi taomni yemasdan, topolmasdan ularning yegan nonlari ham ko'prog'i edi Abdulloh ibn e, Umar ibn Xattob tan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ochlikdan engishib yurganligini ko'rdim. Xurmoda daqil deydi, pastrog'idan ham bir past xurmoda ham bir to'yadigan past xurmo topolmasdan kunlarini ko'rdim deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga abu talha aytadilar abu talhaki birhoni berib yuborgan kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga avvalda holatlarda ochlikdan shikoyat qilib bordik ochlikdan bu iymonli sahobalar ancha muncha ochlikdan shikoyat qilishmasdilar nihoyat darajada badallardan o'tib ketganlikdan ochlikdan shikoyat qilib bordik rasululloh sollallohu alayhi vasallam an hammamiz mana ochlik deb ochib ko'rsatdik qornimizga tosh baylagandik hammamiz bittadan tosh baylab olgandik tosh birodarlar muzdek bo'lganligi uchun achishgan o'ringa bir rohat bo'lib turadi u tosh bir qorinni katta ko'rsatishlik uchun emas balki shu achishgan joyga muzdek bo'lishligi uchun shunga bir rohat bo'lib turishi uchun bittadan tashlaydiganligimiz mana yo rasululloh shunchalik darajada och qoldik deb ko'rsatuvdik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qorinlamashdi oslar qarasak ikkita tosh boylangan ekan baso inson o'zining jasadiga tushgan qiyinchilikka sabr qilolmaslik kerak birodarlar mana bu taqvodor kishilarni sifatlari kasallikka sabr qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki إذا مرض العبد بعث الله تعالى فقال انظروا ماذا يقول لعباده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدي على أن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عن سيئاته alloh taolo banda kasal bo'lsa farishtalarni jo'natadi bandan ko'rgani kelgan kishilarga nima deyapti qaranglar agar kelgan odamlarga allohga hamd aytib sano aytayotgan bo'lsa bu amalini ular ko'tarib Alloh subhanahu va taoloni oldiga olib borishadi. Alloh ularni uni holini farishtalardan biluvchiroq. So'raydiki, shunday senga hamd sano aytayapti desa, bandamga aytinglarki, vafot qil, vafot qildirsam jannatga daxil qilaman. shifo bersam, uning tanasidan yaxshiroq tana beraman. Ya'ni endi avvalgi holatidan go'zalroq bo'lib ketadi. Xatolarni kafforat qilib kechiraman deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlariga tushgan o'zlarining alamlariga ham ko'p sabr edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshlari og'rib turgan holatda kirdim deydilar Abu Mas'ud radhiyallohu anhu. Siz ham boshingiz qattiq og'riydi shekilli desam, men sizlarni ichingizda ikkita odamni boshi og'rigancha miqdor bilan og'riydi boshim dedilar. Men shunda aytdimki, sizga ikkita ajr borda shuning uchun desam, Ha, shuning uchun deb qo'ydilar, ya'ni. Ya'ni va aytdilarki, musulmon kishiga biror bir ozor yetgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan xatolarni kaforat qiladi, gunohlarni tushiradi, xuddi daraxt kuz vaqtida bargini to'kib yuborganda. Hinal bas jihad maydonlaridagi sabr haqida. Anas ibn Nafr bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan Badr g'azotida ishtirok eta olmagan edilar. Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mushriklar bilan bo'lgan jihodida ishtirok eta olmadimi deb ko'p attang qildim. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan mushriklar bilan bo'lgan jangda hozir bo'lsam, inshaalloh men Rasuli xursand bo'ladigan ishlarni qilaman. Uhud jangida mushriklar qattiq hujum qilish natijasida musulmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga fidokor bo'lgan kishilar atroflardan sanoqli kishilar qoldi boshqalari ketib qolishdilar shunda anas ibn nobir aytadilarki bu bular musulmonlar ketib qolishligidan xudoyo senga uzr aytaman dedim dedilar ya'ni ayblamadilar bular qilgan ishda işte xatoligini va o'zlari ilgarilab sad ibn muoz u kishini ko'rib qoldilar qayerga ketyapsiz dedilar yo muaz jannatni hidini sezyapman dedilar qasam ichib aytamanki jannatni hidini hidlab turibman dedilar sad roziyallohu anhu aytadilarki shunda bu kishidan saksontadan ko'ra ko'proq ba'zi joylariga nayza suqilgan ba'zi joylari qilich bilan shikastlangan ba'zi joylari kamon kirgan saksontadan ko'proq bir o'rinni topdik deydilar. Mushriklar uni ustiga a'zolarni qirqishgan dedilar. Bu kishini tanib bo'lmadi. Bu kishini opalari bir hollari bor tanar ekan, yonki barmoqlarida bir belgi bor ekan, shu belgidan tanib, mana shu meni ukam dedilar ana. Alloh subhanahu va taolo mana bu bas qattiqlik vaqtida sabr qiluvchi kishilarni haqiqiy sodiq kishilar va haqiqiy taqvodorlar dedi. Bu haqdagi biz ashoblarning jihad maydonidagi o'zlarining fidokorliklarini aytaversak, bu juda uzun o'rin bo'lib ketadi. Ja'far ibn Abi Talib mana Sayyidush shuhadolardan bittalari bu kishining jasadlarida 90 tadan ko'ra ko'proq bo'lgan shunday tomon qilich va nayzaning suquvlari bor edi. Shahid bo'lgan edilar mutag'azotida Yana bir bizda sabr borki, biz hozir shu sabrni aytib o'tishimiz kerak. Sabrning yana bitta qiyin joyi shuki, bu balki jangdagi sabrdan ham qattiqroq bo'lsa kerak. haq yo'lda barqaror bo'lib turgan vaqtingizda atrofingizdagi hamma odamning qarshi bo'lishligi bu juda jangdagi sabrdan ham ortiqroqdir. Buni ham kitobi sunnatni biladigan kishilarning qarshi bo'lib turishligi mana bu narsa juda og'irdir. Bu haqiqiy taqvodorlarning sifatidir, birodarlar. Buni ham o'zingizni tarbiya qilgan otangizni qarshi bo'lib turishligi, haq yo'lda tursiz, yoyinki o'zingizni farzandingiz bu haq yo'lga turganingizda bu qarshi bo'lib tursa yoinki qarindosh urug'lar hammasidan ham sizga butun muruvvat qilib hayotida o'tgan odamning siz yoshligingizda tamomiy yemasdan yedirgan bir yetim qolganingizda sizni tarbiya qilgan odam endi siz haqni bilganingizda men seni shuncha qaragan edim men buncha qilgan edim sen adashding deb tursa, siz haqda bo'lsangiz, u nohaq bo'lsa, mana bunga sabr qilish ham og'irdir, birodarlar. Bunda Alloh o'zi sabr bermasa, odam siljib ketadi. Bu payg'ambarlar sabr qilgan sabrdir. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni davrida folbinlar tarafidan Fir'avnga xabar yetdiki, bu yilgi tug'ilgan bolaning qo'lida o'limiz bo'ladi dedi. Fir'aun zolimlik qilib hamma tug'ilgan o'g'il bolani so'ydirdi. Shunda Musa alayhisalomning onasi tug'ib daryoga tashlashlikni Alloh taolo qalbiga ilhom qildi. Daryoga tashladilar. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni yer kurrasining eng katta zolimini oldida tarbiya qilishlikni iroda qildi va o'zining qotilini Fir'aun o'zi tarbiya qilsin dedi. Alloh shuni iroda qildi. Allohning irodasi shundayki, inson bu narsani tagida sirni bilmaydi. Musa alayhi alayhissalom kichkinaliklardan Fir'avnning oldida tarbiya topdilar. Fir'avn qasrida Alloh taolo iroda qildiki, shunday katta qasrda dunyoning eng ziynatli uyida tarbiya topib, shu ziynatga aldanmaydigan bo'lishligini iroda qildi. Va eng katta zolimning oldida eng katta mehribon bo'lib bo'lishligini iroda qildi. Va eng katta marhamatlarni olib turib, marhamat qilgan odamni haqqa da'vat qilishligini iroda qildi. Haqning kuchini Alloh taolo ko'rsatishligini iroda qildi. muso alayhissalom Alloh buyurdiki, haqni yetkazing deb. Bu kishiga ko'z oldingizga keltiring. Hamma bolalarni so'yib, seni qoldirgan edim. hamma bolalar o'smagan hayot bilan o'stirgan edim alam nurobbika fina validan seni go'dayligingda men tarbiya qilmadimmi dedi sening nechi yillab umringni meni oldimda o'tkazmadingmi dedi bu birodarlar juda haq bu og'ir ish bu bu narsaga sabr qilolashlik bu haqni buyur yetkazishlik hamma odamga u ammo mana bu muruvvatni qabul qilgan odamga haqni gapirolmaslik buni payg'ambarlarga va payg'ambarlarga haqiqiy ergashgan kishilarga nasib bo'ladi mana bu narsaga sabr qilishlik haqiqiy taqvoli kishilarning sifatidir agar Alloh bir kishini bir manzilga tanlasa mana shu sabr bosqichlarini unga ko'rsatadi Chunki u kelajakda albatta bu bosqichlarni bosib o'tgan amonatli kishi bo'lmoqligi kerak. Mana Musa alayhissalom mana bu joyda shunday qildilar. Hatto bu janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Talib o'g'lidan yaxshi ko'rgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Abu Talibga xitob qildilar. Abu Talibni gapiga kirmadilar, noto'g'ri so'ziga. Agar o'ng qo'limga oftobni, chap qo'limga oyni qo'ysanglar, shu ishni to'xtatishlikka men bu ishdan voz kecha olmayman dedilar. Hatto Alloh meni va o'ldirguncha yoinki meni ishim g'olib bo'lguncha dedilar iymon masalasi taqvo masalasi bunday masala bo'lmoqligi kerak mizojiy masala bo'lmasligi kerak xohlasak mizojimizga to'g'ri kelib xalqlarni chaqirib yoki bu mizojiy masala deb kirmasligimiz kerak alloh subhanahu va taolo mana anas ibn nadr haqida minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi mo'minlar ichida shunday kishilar borki ollohga bergan ahdini to'la o'tashdi ba'zilar ahdning mukofotini olishdi ya'ni shahid bo'lib borib mukofotni olishdi ba'zilari tirik bo'lib kutib turishdi ammo o'lganlari ham tirigi ham ahdini buzmadi zarracha ham deyapti alloh taolo biz ichimizda ham ahdini buzmasdan o'tib ketganlar o'tib ketdi endi ahdini qolganlar qoldi bular ahdini buzadimi yo'qmi alloh subhanahu va taoloni imtihonida shuning uchun har bir narsani ba'zilar kutib turibdi degan ma'no tirikligiga ishora odamlar burilganda haqiqiy g'arib kim g'ariblarga Allohning muborakligi bo'lsin deganlar g'arib haqiqatda g'arib kim g'aribning bir necha ma'nosi bor g'arib shuki yosh havasmand vaqtida o'yin kulgiga qiziqqan vaqtida atrofida hamma o'yin kulgi bilan nima an'anani tuzib bersa kofirmi an'anasimi musulmonmi boshqani farq qilmasdan qilaveradi ko'r ko'rona ergashib yuradi shuning ichida meni rabbim nimaga buyurgan oldin bilib olay buyurganni qilay qaytargandan qaytay deyotgan yosh yigitlar haqiqiy g'ariblar allohni muborakligi shu yigitlargadir havasmandlik vaqtida bo'lib ham hamma qarindosh urug'lar yoinki mahalla boshqani ichida haqda turib qolgan lekin eng yomon odam deb unga tuhmatu shularning hammasini ko'tarib ollohni yo'lida haqdan siljimay turganlar haqiqiy g'ariblar g'ariblar mana bu bosqichda bosib o'tishlik alloh subhanahu va taolo bu g'ariblikni muborak bo'lsin deyapti rasulini sollallohu alayhi vasallamning tili vositasi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam abu voqidillaysiy rivoyat qiladi biz uchun kerak sahobalarga bir kun zikr qilib ba'zi narsalarni eslatdilar dedilar kelajaklarda fitnalar bo'ladi dedilar ya rasululloh shu fitnalarga giriftor bo'lsak nima qilamiz va nima qilamiz ila mana shu zamondagi davrdagi murojaat qilasizlar dedilar shu vaqtda to'g'ri degan qilingan ishni olasizlar, tark qilingan narsani tark qilasizlar dedilar. Zamoni saodat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari. Odamlarga yati alannasi zamanun Navodirul usulda Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini yati alannasi zamanun المتمسك بسنتي عند عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر odamlarga bir zamon keladiki mening sunnatimni ummatimning ixtilofoti kuchaygan vaqtida ushlab turuvchi odam cho'g'ini ushlab turgandek ushlab turadi dedilar ushlasa kuyadi hammadan kuyadi ushlamasa buni mumkin emas mo'minman deb e'lon qilib qo'ygan ana shunday holatda bo'ladi dedilar haqiqatdan sunnat amalni qilsangiz kulgi bo'lasiz fitna hamma nima bo'ladi mana bu narsalarni ushlashlik juda og'irdir birodarlar la tazalu la ilaha illalloh tadfa'u an qoiliha mana shu kalimani ham aytdilar sabr qilishadi taqvoli kishilar farzandlaridan mahrum bo'lib qolganligiga ahllaridan ajraganligiga sabr qilishadilar Alloh biladi rasulining o'ng o'g'il farzandini qolmaganligini agar farzandlari qolganda mumkinki odamlar qanday ergashib ketardi deykin odamlar ham payg'ambar bo'ldi deykin alloh subhanahu va taolo o'zining irodasi bilan o'zini rasuliga mana bu o'g'il farzandni ko'rsatib vafot topshirdi mana shialar ali ibn abi tolib kuyovlarini tamomiy u kishiga va boshqa narsani davo qilishib butun botil fikrlar bilan to'qishib yubordi ashoblar ichida abu talha yana abu talhadan gapiramiz birodarlar jannatni hidini sezyapman deb shahid bo'lgan abu talha molining eng yaxshisini ollohni yo'lida bergan abu talha Bu kishi tashqariga chiqib ketganlarida go'dak bolalari yon taslim qildi. Abu Talha qaytib keldilar. ibn kiribla so'rablar, o'g'limga nima bo'ldi dedilar. Ummu Salim ayollari huwa askanu Avvalgi holatidan tinchroq bo'lib qoldi dedilar. Xullas, bu yerda biz ochiq aytishimiz kerak, ayol kishi er kishini qanday kutib olishligini bizga islom ta'lim beryapti. Ya'ni tashvishini xotirjamroq ekanligini bayon qilyapti. Shu kechada tinchroq bola tinchlanib va qoldi, uxlab qoldi deb tushundilar. Ovqat olib keldilar. Ovqat olib kelganlar kechqurungi ovqatni xotirjam yedilar. Va keyin shu keyin shu qo'shildi ham, qo'shildi ham. Qorig'bol bo'lganlarda aytdilarki, bolani endi o'raylik dedilar. va abu talha o'rab qo'ydilarda abu talha tong otganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bolani dafn qilgan holatda sahargi namozga bordilar aytdilarki shu kechada sizni muboraklik kecha o'tkazdinglar dedilar ha dedilar alloh subhanahu va taolo ikkovinglarga barakot berdi bir farzand tug'ildi abu talha shu narsani bu kishi bayon qildilar farzand sizlarga alloh subhanahu va taolo berdi dedilar mana bu narsani birinchi tug'ilganlarida shu bolani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldlariga olib keldilar va xurmoni chaynab og'izlariga biz mana tupurib qo'ydi deydilar tupurib qo'ydi deymiz ya'ni xurmoni chaynab og'izlariga birinchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu bolaning og'ziga kirgan narsa so'laklari bo'ldi olloh sizlarga farzandni barakotini berdi dedilar ansonlardan bir kishi aytadilarki men abu talhaning to'qqizta o'g'illarini ko'rdim hammalari hofizi qur'on edi deydilar ashoblar hammalari shunday edilar mol sarf qilishda eng yaxshi ko'rgan narsani berolardilar farzandlari vafot qilib bo'lsa sabr qilardilar va jang maydonida jasadlari pora bo'lib ketsa ham alloh subhana va taoloni yo'lidan qaytmasdilar qaysi maydondagi yaxshi sifat bo'lsa shuni egallashganlar biz birinchi darsimizning avvalida eslatib o'tamiz alloh subhana va taoloning kitobidagi taqvoning qanchalik tutgan o'rnini haqida eslatib o'tdik ikkinchi taqvoning mohiyati haqida haqiqati haqida gap yurityapmiz, shu sifatlarni taqvo sifatlarini muttaqillarning sifatlaridan ikkita ta'rifni o'rgangan bo'ldik. Birinchi ta'rifda bir necha sifatlarni o'rgandik va ikkinchi ta'rifda ham bir necha sifatlarni o'rgandik. Inshaalloh shu taqvo mohiyati haqidagi darsimizni davomida uchinchi va keyingi navbatdagi ta'riflarni o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo dan umid qilamizki bu ta'riflarni berib biz ham hayotimizga tatbiq qilishlikni va hayotimizda Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga ega bo'lib shu sifatdagi kishilar bo'lishligini Alloh taolo bizga ham nasib qilsin. Mo'min odam agar bu o'zidagi islomiy axloqlarni mujassamlashtirib olsa, u hech qachon u mo'min odam bir siljimas toqqa o'xshaganki, uni hech qanday musibat ezolmaydi. U mo'min odam hamma musibatdan o'ziga xulosa chiqarib oladi va dunyoda ham saodatliga ega bo'ladi, oxiratni ham saodatini eng kattasini egador bo'ladi. Mana bu narsa muttaqin Xudodan qo'rquvchi taqvo sifati haqida biz nihoyatda zaruriy bo'lganligi uchun hozirgi bizning jamiyatimizga begona bo'lganligi uchun shuning uchun ham bu sifatda ko'proq to'xtalib o'tganimiz ma'qulroq bo'lsa kerak. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى hammamizni Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga ega qilsin va Alloh subhanahu va taolo shu o'zi yaxshi ko'radigan shu sifat egalaridan qilsin allohu akbar amin alloh subhanahu va taolo bizni ham alloh yaxshi ko'radigan sifatlarga ega qilsin allohu akbar